Побачене вразило всіх. Така гладенька і ніжна і ще годину тому шкіра Соломеї вкрилася великими водянистими пухирями. Вони були на всіх ділянках шкіри, що не приховував одяг і навіть на обличчі. Що сталося? майже з жахом крикнув Рувин, коли став зовсім поряд із Соломеєю. Він ніби простягав до неї руки, однак боявся торкнутися. Я не знаю. Соломея заливалася сльозами. З'явилися маленькі червоні плямки по всьому тілу швидко почали збільшуватись. Тобі боляче? Ровим, як і всі інші, був розгубленим. Шкіру мов стягнуло, боляче йти. Я віднесу тебе, нервово і навіть перелякано промовив велетень і підійшов ближче. Ні, не торкайся її, скрикнула Даліла. Вона може бути заразною. Ровим стояв нерішуче, а Соломея не зводила з нього повних сліз очей. Вона вже плакала зовсім тихо, майже беззвучно. Я віднесу промовив я і поспіхом підійшов до них обох. Прорахувати реакцію велетня вже не міг. Я сам перетворювався на суцільний біль, ніби був з'єднаний з Соломеєю спільним болем. За кілька дуже довгих секунд я не почув жодної відповіді. Тому наважився підступитись до білявки і повільно взяти її на руки. На жаль, кожен дотик спричиняв їй помітний біль, що робило мій стан іще нестерпнішим. Повільними кроками я рушив до намету. Свій біль у тілі не помічати було доволі легко лише коліно підводило, доводилось незграбно кульгати. Під промовисте мовчання Рувима я доніс Соломею до намету, однак покласти туди не встиг. Рувиме, хай віднесе її далі. Вона нас усіх заразить, пролунав десь позаду голос даліли. Не почувши заперечень Рувима, я пройшов кілька метрів уперед. І ще далі на, це вже кричав Іїфай. Я послухався і зробив це з радістю. Ось тільки Соломея все сильніше чіплялась зубами в сорочку на моїх грудях тихо ридала. Однак це було видно лише моїм очам. Поклав її в тіні дерева на м'який пісок. Вся решта лишилася і напружено стояла метрів за двадцять від нас. Рувим сидів на камені, обхопивши свою голову. Даліла тим часом вже встигла присісти поряд і заспокоювала його, пестячи величезну руку. І Файз огидою кривився, а малий Авесолом та Єзавель дивилися зі співчуттям. Проте швидше не на Соломею, а на мене все буде добре. Я вірю в це, прошепотів я, хоча підстав для такої віри не мав. Більше нічого не міг зробити.